Així que comencem. Com vulguis. Molt bé. Bé, som-hi. Bé, heu vist aquest documental sobre una mica la vida d'Abdelkrim, perquè és un tema que parlarem també amb, eh, amb aquesta xerrada. Per què el RIF? Per què parlem del RIF? El RIF és un país germà, és un país germà que només ens separa el mar Mediterrani, està a l'altre costat, a l'altre costat davant d'Andalusia, davant d'Andalusia. És un país, el RIF, una regió, amaziga. Què vol dir amaziga? Els amazics són els pobles que encara existeixen anteriors a la conquesta àrab que poblaven al nord d'Àfrica. Són pobles que són eh, contemporanis d'Egipte, és així que avui els amazics, també els rifenys, que formen part d'aquest pobles amazics, celebren l'any 2974, perquè 950 anys abans de Crist va haver-hi un personatge important de Numídia, un, un personatge important a Masic, que tenia, dominava un territori que era doncs, el que ara és Algèria, part del Marroc i també Tunísia, doncs, que va passar a ser faraó d'Egipte. Bé, els, aquests pobles, com hem dit anteriors a la, a la conquesta àrab, encara existeixen. Eh, els amazics, el Rif, forma part d'un d'aquests pobles, com són també els Tuareg, com els coneixeu els Tuareg, els homes blaus del desert, que estan en extinció, estan en el desert i estan lluitant amb una lluita desesperada contra les potències colonials que intenten eh, per petroli i per altres coses doncs, eh, aniquilar-los estan repartits en cinc estats, en Algèria, Burkina Faso, Malí, Níger, una mica Mauritània, i són un poble també lliures, per aquí pobles lliures, aquests pobles amazics, com el del Rif, es diuen pobles lliures, abans se'ls deia berberes, berbers, per què? Perquè els romans, quan van arribar allà a les costes de, del nord de l'Àfrica, van trobar amb uns pobles que no tenien, no estaven sotmesos a cap, a cap estat, a cap forma de poder autoritari. Vivien d'una manera molt diferent que ara explicarem i que ha subsistit, ha subsistit durant segles i segles. Aleshores hi van dir bàrbars, com també els àrabs també els hi van dir bàrbars, perquè eren bàrbars, perquè eren pobles lliures, no sotmesos a cap poder. Llavors, d'aquí eh, se'ls ha dit berbers, però ells es diuen imasiguen, imasiguen en la seva llengua, imasiguen en la seva llengua original i pròpia, vol dir dones i homes lliures, éssers lliures. Tenen una història antiquíssima, el Rif és un lloc, un país que es troba actualment al nord de la, del regne del Marroc, que va des de des d'Algèria, des del riu Molulla fins a l'Atlàntic i tota la costa mediterrània, va de Mediterrània a l'Atlàntic. Bé, és un poble, ja també des del Neolític, des del Paleolític, que ha tingut sempre, ha viscut sempre en tribus, han viscut eh, en una societat no capitalista, sense, sense estat, en el que cada tribu doncs es basava en les assemblees, en l'autogestió, allà eren elegits, eren elegits el que dir, o les, i allà es discutien, es discutien doncs, eh, tots els problemes que tenien i vivien eh, d'una agricultura de subsistència comunitària, col·lectiva. I aquestes, aquesta manera horitzontal, tribal, sense estat, ha perdurat fins al segle XX. Aleshores, davant d'un enemic exterior, ells es coaligaven, es coaligaven com va passar amb Abdelkrim, que va ser capaç d'unir d'unir les 41 tribus amb el seu territori amb una república, que la república, per ells la república era, la república era cada república, cada tribu que tenia el seu territori i regia d'una manera autònoma, d'una manera, jo diria, llibertària i fins i tot en certa manera anàrquica, és a dir que disposaven d'una manera de democràcia directa, directa d'una societat molt més igualitària que les societats imperialistes europees que van anar a la conquesta del seu territori, perquè el seu territori tenia mines, mines de plata i mines de ferro, molt a prop de Melilla. Se'n van fer càrrec eh, per exemple, el conde de Romanones, el, el també la, el conde Güell, català, i també el, el, el de Comillas, eh? el duque de, de Comillas, eren els que tenien això. Bé, eh, he dit abans que han estat sempre lliures econòmicament, políticament i amb una societat molt diferenciada del resta de l'Àfrica. Ells tenen una llengua pròpia, que és el rifeny, el tamasic, és una de les llengües, eh, n'hi ha vàries, en l'actual regne del Marroc n'hi ha tres, bueno, de llengües o variants de l'amasic, eh, abans he citat el tuareg i cal citar també, entre d'altres, n'hi ha moltes, però entre d'altres més importants, els de la, els, que, la Cabília, els de la Cabília d'Algèria, que han estat sempre en lluita permanent contra el colonialisme i contra el neocolonialisme de l'Estat que després va sorgir de independència d'Algèria. Bé, eh, hem definit una miqueta, potser molt poc, la societat rifenya, com eren. Eh, llavors, es dedicaven també a la pesca, es dedicaven també a, a, a tota la, tota la, tots els mercants, tots els vaixells que passaven pel seu territori, doncs també anaven a per ells, i bé, la desgràcia d'aquest poble, del Rif, que malgrat que hi havia un sultà del Marroc, però aquest sultà del Marroc hem de parlar i força, perquè és l'actual, són els descendents de l'actual rei, el rei Mohamed Aloïta, eh, el rei Mohamed VI, després hi havia el cinquè, cinquè hi havia el Hassan II, i aquests, aquest sultan mai va tenir, mai va tenir, diguéssim, era, era pel rifenys i per altres pobles, Tenia una autoria religiosa però mai política i de domini. Els rifenys mai han estat, mai han pagat tributs, econòmicament han estat lliures, políticament lliures i també quan calia s'han armat i s'han defensat. És més, és més, el sultan del Marroc sempre s'ha entès amb els cronistes europeus i ha traït per ells, eh, els rifenys sempre han sigut enemics perquè els rifenys sempre han lluitat per la seva independència en les armes a la mà per la seva llibertat, per la seva societat, i el sultan del Marroc sovint sovint ha actuat en contra d'ells i a favor de les potències colonials i en contra d'ells. Quan hi ha la República del Rif, també al final aquí ha sortit que Petén actua i és quan s'acaba, va ser també el, el sultan del Marroc el que va, va també incidir, va influenciar perquè actuessin els francesos i acabessin amb aquesta independència. Bé, deia que la desgràcia d'aquest poble comença el 1906, quan en, el, en un tractat dels Jazires es decideix que eh, la part nord, que és el Rif, quedarà sota eh, el protectorat o la colònia espanyola i el que resta del sud, que és més extens, serà doncs, de França. Abans ja hi havia hagut, ja quan Espanya perd les colònies estrangeres, aleshores ho perd tot, per Cuba, per Filipines, llavors aquest a l'exèrcit doncs, i també el, els, eh, també l'aristocràcia la, i certa burgesia veuen al Marroc una possibilitat, una possibilitat de, de, de poder expandir-se i poder fer. I així serà ja en el segle, a finals del segle XIX ha, hi ha, una, hi ha una penetració i una guerra va general prim, després a finals del XIX també hi ha la guerra de Melilla, hi ha, hi ha guerres també, però no serà eh, fins a principis del, del segle XX, quan ja s'ha creat ja el, ja el tractat aquest dels Jazires, ja que dona a Espanya doncs, la, el, el nord, el, el dret a conquerir, a dominar i a posseir al nord, que és el Rif, és quan comencen, de fet, les, la, la lluita més intensa. Uh, ja és el 1909, el 1909 ja hi ha un, hi ha un dirigent del RIF, el Messiani, que junta diverses tribus, quatre o cinc tribus ja, abans cap del crim, per lluitar en contra de la penetració militar espanyola i en contra de l'apropiació de les mines de plata, de mines de plata i, i de ferro, que se, i de ferro. Aleshores comença, comença i són, per primera vegada, són derrotats l'exèrcit espanyol, és derrotat prop de Melilla a la batalla del Barranco del Lobo, on moren ja prop un miler ja de soldats espanyols. Bé, seguidament, D'això seguirà aquesta penetració molt lenta, molt lenta, amb més elements, el general Silvestre, fins que arribem, arribem al 1921. El 1921, eh, heu vist aquí en el documental, ja aleshores Abdelkrim ja ha après, vist que el, els espanyols, vist com eren els francesos, el cronisme francès depredador i d'això, i veient que Espanya no anava a ajudar a, eh, no anava a ajudar a que el RIF fos eh, més en fi, ajudar-lo econòmicament, en carreteres, etc, amb escoles, sinó que era, anava a, la conquer, a conquerir militarment i a imposar-se sobre el seu poble i les seves llibertats i la seva societat, és quan aleshores comença a actuar. Comença a actuar i comença a reunir les tribus, les tribus, les diverses tribus de tot el seu territori, n'hi havia algunes en 15.000, altres en 100.000, en 80.000, eren pobles que tots parlaven la mateixa llengua i partien també i s'ajudaven entre ells quan havia conflictes i sempre regien de baix cap a dalt a través de les assemblees i, com he dit abans, amb una societat comunitària sense estat. Llavors, eh, Abdelkrim és quan heu vist que derrota derrota les forces espanyoles anual amb uns 15, de 15 a 20.000 soldats morts. És una batalla que dura diversos dies, des del, dura des del el juliol, el juliol del 21 fins al 9 d'agost. Aleshores recupera milers de fusells, eh, desenes de canons i moltíssimes matralletes i molt, molt de material. Bé, aleshores comença una guerra, ell veu fins aleshores ells han sigut independents, d'aquesta manera independent sense estat. Però aleshores, davant de l'amenaça espanyola de l'exèrcit que atacava cada vegada amb més homes, veu la necessitat d'unir totes les tribus, d'unir totes les tribus, i és com crea la República del Rif. La República del Rif és enganyosa, no és com una república, una república espanyola o francesa, no. Ell intenta i ho fa, o aconsegueix, fer un Parlament en què estan representats les 41 tribus. Cada tribu tria els seus representants en assemblees, aleshores estan representats. Aleshores comença a crear un exèrcit de milícies, totes les tribus han de donar homes i comença doncs una guerra, una guerra per la seva llibertat en contra de la intromissió, en contra de l'agressió espanyola. En aquest moment els francesos dominen ja el que és el Marroc, el sud, ho dominen, i bé, comença una guerra eh, en què sempre els espanyols aniran perdent i ell mantindrà la majoria del territori. Eh, va crear va crear també un Consell de Notables, com he dit, una confederació de les tribus, una confederació, va eliminar eh, la venjança, va crear també un, uns d'això de justícia per jutjar les injustícies, i va crear també uns impostos que havien de pagar totes les tribus per poder mantenir la guerra. I començarà una guerra, una guerra en la que ell portarà la davantera. En aquell moment, Àfrica i Àsia i això estaven dominades per les potències colonials. La veu d'Abdelkrim era l'única que hi havia a l'Àfrica, si descontem també Etiopia, el regne d'Etiopia. Bé, aleshores hi ha una reacció al mateix 21 Aleshores hi havia a Espanya el rei eh, Alfonso XIII, que li deien el Cametes, i aquest ja eh, decideix actuar d'una manera brutal, la guerra química. La guerra química, en gas interiorita, gas mostassa i altres gasos terribles que mataven, va estar després de la Primera Guerra Mundial va estar prohibit el 1919 a la guerra el Tractat de Versalles i posteriorment també a l'any 25, 1925, a Suïssa en el Tractat de Ginebra. Bé, aquest rei anirà a aconseguir gasos mortífers d'Alemanya que encara no els havien fet desaparèixer, un tal, un tal Hugo Arsenberger vindrà a Espanya i construiran prop de Madrid a la Maranyosa, construiran, doncs aniran fabricant aquestes bombes i també de França aconseguirà, aconseguirà també material d'aquest eh, fosfogen i d'aquest material que també era, era prohibit i començarà una guerra química terrible, una guerra química que van emplear més de 140 avions en el que massacraran, és a dir, és Espanya és el primer país del món que utilitza gasos tòxics contra la població civil. I aquesta gran vergonya, encara avui és una gran vergonya, que el govern espanyol, el demòcrata, els democràtics que tenim, no ha acceptat, malgrat que més d'una vegada s'ha anat al Parlament i, i se li ha dit que reconegui que reconegui aquesta desgràcia que va fer en el poble rifeny, en el qual van matar no se sap, però milers, milers, alguns diuen que potser unes 100.000 persones, perquè aquestes bombes que tenien, en van tirar més de 470.000, eren bombes que pesaven uns 20 quilos, les tiraven i aleshores tota una zona de quilòmetres quedava completament contaminada i derruïda. Eh, I la gent que havia allà doncs, es moria al moment o trigaven a morir-se, respiratori, es quedaven secs, etc etc. I càncer Avui encara el RIF pateix un 90% del càncer del reino de Marroc, és el RIF, i no tenen, i no tenen cap hospital oncològic, no tenen res. Conseqüència d'aquests anys, de l'any 21 al 26, perquè aquesta independència, aquesta lluita per seguir ser independents, doncs va durar fins l'any 26, fins l'any 26. Aquestes bombes es tiraven de nit, es tiraven de nit en els rius, es tiraven en els poblats també, en les collites, en el bestiar, en la gent. Com podia sobreviure un poble d'aquesta manera, lluitant contra els soldats, i ho tiraven no només des dels avions, sinó també amb artilleria. Amb artilleria posaven aquest això i ho llançaven amb artilleria. Ells eh, coneixien el terreny, els rifenys, i es van s'amagaven en coves, feien forats sota terra, fi, tenien estratagemes per, per poder salvar-se d'això. Bé, va ser una guerra, ells van, van fer eh, moltes carreteres, no va ser el govern espanyol, sinó va ser els homes, la gent, el govern d'Abdelkrim, van fer també una línia telegràfica, van crear, els hi van negar, van anar a, eh, a la Creu Roja per demanar ajuda per tots els ferits i tot això, se'ls hi va negar, se'ls va negar doncs, tota ajuda. Només van tenir ajudes d'infermeres o de metges a nivell personal que es van personar allà. Bé, eh, Abdelkrim va intentar, va intentar entrar, entrar a, les, a la Societat de Nacions, va enviar missatgers per tota Europa, però clar, estaven en una societat de nacions dominada pels governs europeus imperialistes i capitalistes que no li van fer cas. Aquí tinc un petit extracte del setembre del, del, 2000, del 1921 en la que ell envia un extracte, eh, perquè era més llarg, eh, envia una carta que no va tenir contesta a, les, a la Societat de Nacions. Ja si algú vol llegir-ho, és un trosset molt petit, però com hem parlat d'Abdelkrim, això és lletra d'Abdelkrim. Krim. Carta del d'advertim a la Societat de Nacions, nosaltres, el govern de la República del Rí, instaurat el juliol de 1921, volem declarar i fer veure als països participants en l'acord d'Algesi de 1906 que altres ambicions que van afavorir aquest tractat no poden ser dutes, dutes a terme, cosa que la història va evidenciar temps enrere i això causa una premissa inicial falsa que afirma que el nostre país, el ric, és part del Marroc. El nostre país és geogràficament part d'Àfrica. No obstant això, és una entitat clarament individual i per consegüent s'ha diferenci diferenciat de la resta d'ènies d'Àfrica, pareixant-se amb europeus i fenicis per centenars d'anys resultat de la migració. La nostra llengua també es diferència clarament de la resta de llengües. Mai hem estat marroquins perquè el nostre ric mai ha pagat cap impost al naixent, ni tampoc rep per part d'aquest ajuda ni subvenció alguna per al, seu, per al desenvolupament. Aspirem a establir la llibertat econòmica sense diferenciació en la nostra república i fem una crida als diferents agents econòmics de totes les nacions perquè prevalgui la regla d'ordre, pau i prosperitat. El juliol de 1921 va fer costat als ambaixadors anglesos, americans, francesos i italians de Tànger que han establert la República del Riu i que no prem embarcar-nos en una guerra legítima contra Espanya en defensa de la nostra independència que perseverarem fins a obtenir la pau, la llibertat i el reconeixement de la nostra independència en tots els seus territoris, des dels límits fronterers a el Marroc fins a la mar Mediterrània, des del riu Murulla fins a l'oceà Atlàntic. Cridem a tots els països a establir serveis consulars i diplomàtics en la ser del nostre actual govern, el PIB. Se us donarà totes les facilitats i sereu ben rebut. Bueno, això és un extracte d'una carta que va enviar moltes cartes, però mai li van fer cas. Ell intentava doncs, poder-se aguantar, que no intervinguessin, Uh, en fi, i, bé. Bé, això com s'acaba? Eh, no es va acabar a través de les bombes aquestes terribles que va matar tanta gent. Ells anaven aguantant i resistint. Es va acabar quan eh, també quan Peteng, que després com sabeu va ser el, col·laborador dels nazis a França, va crear el govern de Vichy, competent entra en acció i quan també el soldat de Marroc també li interessa que aquesta resistència rifenya s'acabi, perquè eren, eren un poble que mai havia estat sota el seu domini, i aleshores doncs, Petén intervé, va veure eh, viatge a Madrid, a Espanya, parla ja, estem en l'any 25, a principi del 25, parla ja amb el, primo, amb el, amb el dictador d'aleshores, el Primo de Rivera, després va a Ceuta i allà coneix a Franco, el general Franco, que tindrà una intervenció eh, una intervenció molt gran en aquesta guerra del Rif a través de les seves massacres i les seves, les seves accions bèl·liques. Bé, eh, serà més tard quan, a finals dels anys 20, Franco, el general Franco rebrà la màxima condecoració que hi ha a França, que és la Legió d'Honor, una condecoració que encara hi és. Un fill d'un pres de Mauthausen, un tal Ocanya, fa pocs anys, fa 5 o 6 anys, es va adreçar al govern francès per demanar que aquesta condecoració li fos retirada al general Franco per la seva ignomínia i per tot plegat Eh, li van dir que això s'havia fet i que no, que no ho retiraven. És a dir, que en l'actualitat encara el general Franco té una medalla, una medalla francesa. Bé, tot comença aleshores a la intervenció de l'exèrcit francès. Hi ha el desembarcament de l'Osemes, de la veïda de l'Osemes, allà hi ha més de 150 vaixells de guerra, entre els quals també els francesos desembarquen amb milers de soldats a l'Osemes, però van de desembarcar llencen una artilleria durant 24 hores, mm, en fi, netegen tot el territori i després encara avions, avions bombardegen en gas tòxic, en gas mostassa, mostassa terrible, tot aquest territori dominat el territori on hi havia la capital, Agbir, on estava Abdelkrim. Bé, després d'aquesta intervenció, l'exèrcit francès que comptava amb 400.000 homes, actua també juntament amb l'exèrcit espanyol fent pinça. Malgrat tot, hi ha una resistència que va durant durant tot aquest any 25 i 26 fins que fins que Abdelkrim veient que ja no es podia fer res més i veient que seguien matant a gent, que seguien els, els gasos tòxics matant a la seva gent i veient això creu, s'entrega, és un 27 de març del 1926, s'entrega a l'exèrcit francès i s'entrega i diu que ho fa per evitar per evitar la catàstrofe del seu, per evitar l'aniquilació del seu poble i perquè les futures generacions segueixin la lluita. Jo no sé si era profeta, però és que realment les, les generacions posteriors han seguit la lluita fins avui mateix, la lluita. Bé, aleshores, eh, aquesta, aquesta independència es va acabar un any després perquè hi havia molta gent que va seguir resistint i aleshores, bé, eh, aleshores el protectorat espanyol doncs, es va imposar definitivament i bé, passa moltes més coses, hi han resistències, hi han resistències, eh, hem de dir que, que sempre des del món llibertari i també des del nacionalisme d'esquerres sempre s'ha donat suport suport al poble del Rif i s'ha lluitat i s'ha sempre en contra en contra de l'ocupació del Rif i en contra en contra d'aquest colonialisme. Tant és així que ja el 1919 un comitè eh, català va enviar als resistents que hi havia aleshores allà un, un telegrama doncs, donant-li tot el suport del poble català a la resistència del poble del RIF. El 1923, en un 11 de setembre a Barcelona, a milers d'assistents es van cridar a eh, visques a Abdelkrim, mori l'exèrcit espanyol, visca la República del Rif i va acabar amb 30 ferits i amb, amb molts, molts detinguts. És a partir d'aleshores, el 23, que es crea la dictadura de Primo de Rivera. El mateix noi del sucre, eh, en seguir, en Salvador Seguí també va escriure molts articles a Societat Obrera i altres revistes, també a favor del poble rifeny i en contra d'aquest colonisme espanyol que només afavoria les castes eh, burgeses i aristocràtiques espanyoles i, lleva, i llevava la llibertat a un poble del Rif que sempre havia viscut en llibertat. Bé, eh, són nombroses. Inclús el president Macià també, també va escriure i també era, va ser solidari amb l'at del crim i amb aquesta lluita del seu poble. Al 36 hi ha un fet que ha passat també ha passat bastant ignorat per la història, que no interessa, hi ha alguns historiadors que algunes històries no interessen, L'any 36 a Barcelona, després de ser vençuta militarment per la classe treballadora anarquista, aleshores eh, García Oliver crea el comitè de milícies antifeixistes, immediatament. Eh, llavors, en García Oliver, que havia estat també, com tants milers de companys, a les presons espanyoles i havia compartit presó amb Rifenys, se'n recorda que que encara hi havia resistència al RIF, encara hi havia resistència i fa, connecta amb, una, amb un amic que escrivia en una revista anticolonial i aleshores eh, de Suïssa hi havia una representació, eh, van allà a Suïssa, però a Suïssa els hi diuen no, heu d'anar, nosaltres som de fora, estem aquí fora, però hi ha gent, hi ha gent a l'interior del RIF que encara lluita, hi ha un comitè que vinguin ells. Bé, arriba a Barcelona, a primers d'agost del 36, un comitè de rifenys que encara no, encara continuen, diguéssim, no eh, lluitant. Aleshores, ells diuen que són capaços, si els ofereixen armes, en aquell moment, en aquell moment eh, a Catalunya doncs, hi havia infinitat de, de fàbriques d'armes, que es transformen la química i d'això per fer armes, tanquetes, fusells, etc. Ja, ja començaven. Aleshores, en García Oliver diu, bé, nosaltres us podrem nodrir de les armes que necessiteu, i diu, sí, i, i si voleu, eh, què voleu, una autonomia, una independència, com teníeu? I diu, no, de moment, amb una autonomia en tenim prou, una autonomia àmplia, perquè tal com va el món, els nazis, els, els feixistes i això, millor això i nosaltres ens, ens comprometem a atacar a Franco per la rereguarda, perquè en aquests moments l'exèrcit franquista passava per l'estret de Gibraltar, continuava passant molts homes, també gent del RIF, que havien estat obligats o havien estat o havien, eh, en fi, per l'embruna, pel que sigui, doncs els havien... Aquests homes diuen, bé, nosaltres atacarem a la rereguarda i fins i tot eh, gent nostra que està a les files de, i a la península farem que no lluitin, farem que d'això. I diu, doncs molt bé, però aleshores el Garciler diu, bé, però això hem de consultar, hem d'anar a Madrid i consultar el president de la República, a Largo Caballero. Aleshores, a Madrid va una delegació del Consell de Milícies Antifascistes. Va un de la CNT, un altre de la FAI, que eren la meitat, tenien la meitat d'aquest comandament, d'aquestes forces. Va també un representant d'Esquerra, un altre del PSUC i un altre del PUM. Arriben allà i s'entrevisten primerament amb Indelecio Prieto, que el rep molt bé, els diu, ah, això està molt bé, sí, sí, ja... I els tenen uns dies retinguts i després, quan els hi toca parlar amb el Llaro Caballero, el Llaro Caballero gairebé no els deixa ni parlar quan sent del que es tracta i els foratitja i els fa fora. És a dir, que no van voler perquè ells també eren nacionalistes, consideraven que el, que el RIF era espanyol i com havien de donar una autonomia a això. I a més eren tan burros que es creien que, que jo era un Sanjurjada i que encara que havien tingut notícies dels mateixos rifenys un any abans que els deien que la cosa anava en sèrio i tal, ells no feien cas. Ells no feien cas, ells estaven allà, allò i tal. I, bueno, i també perquè eren catalans, i clar, eh, eren catalans i a més anarquistes, o influència anarquista, això no interessava. Total, que no es va fer. No es va fer i mai sabíem què hagués passat. Segurament que era molt difícil, que era molt difícil de poder... Segurament que es hagués alterat la guerra. Guanyar-la no ho crec, la guerra s'havia de guanyar en el mateix estiu es perdia. Però bueno, va haver aquest intent de García Oliver que el govern espanyol d'aleshores socialista no va deixar fer. Aleshores, Franco es va enterar d'aquesta jugada i el que va fer va ser donar el que la república es va negar a fer, ell li va donar bastanta autonomia, va obrir escoles, diaris i tot, i els hi va donar l'autonomia que no els havia donat la república amb el, amb el Rifenys. Encara el mes del febrer del 37, Guerrero Caballero va intentar això, com va veure que la guerra no anava bé, aleshores va enviar alguns, eh, alguna gent el RIF, per aviam si podia, però aleshores ja era massa tard. Aleshores ja era massa tard, ja no era, ja no era possible. Bé, explico això perquè és ignorat per la història i és important. Bé, aleshores, eh, després arriba la independència del Marroc. Independència del Marroc a 1956. A 1956 s'independència del Marroc, que és una independència una independència que eh, més o menys molt poca independència perquè estava donada per França, França dona els condaments de l'exèrcit, eh, tota l'economia francesa domina el Marroc, és a fi, és una independència que, que no és de fet molt independència. Bé, aleshores eh, el RIF reclama, eh, es crea un govern i això de, de Mohamed V, i reclama doncs, que sigui reconegut i que si hi ha un govern del Marroc que sigui, hi hagi també representants del RIF dintre d'aquest govern del Marroc i que sigui reconegut doncs, com, com el que són, amb la seva història, la seva llengua, etc dintre del Marroc. La resposta és brutal. La resposta, el 58 o el 59, el que després serà rei Hassan II, ataca, ataca en tanquetes, amb aviació, en napalm, eh, mata fi, amb milers, milers de morts, dones prenyades els claven la baioneta també dintre, una cosa, una bestialitat. Et, els ataquen, els massacren de, massa, de mala manera, molts d'ells, els sobrevivents, han de marxar a l'exili, han de marxar, mm, desaparèixer d'allà, i comença el terror, comença el terror, ara ja no per l'exèrcit espanyol o per les bombes, sinó pel govern UITA, que passa a militaritzar tot el país, ocupar-lo, els hi treu la poca industrialització de fàbriques que tenia, els, els hi dedica, els margina totalment, els humilia, i bé, hi ha una altra revolta, també el 59 passa el mateix, molts han de fugir a les muntanyes, perquè el Rif és un lloc de muntanyes, és un lloc muntanyenc, que té elevada a més de, de 2.000 metres d'alçada. Això es va repetint, Vull dir, tenen el país ocupat militarment, eh, els hi treuen les feines, llavors el 87 hi ha també instituts, també massacren i maten i torturen a nanos, a nanos estudiants, que protesten però per coses concretes d'estudis i això, i bé, i, i aleshores, doncs, com he dit, hi ha una ocupació militar del RIF, els hi declaren la, la misèria, molts han d'emigrar als anys 60, Eh, comença la migració cap a Europa, la migració cap a altres cap al Rif occidental o cap a altres eh, llocs del Rif, eh, és quan comença una migració, he dit, massiva de rifenys cap a Europa. Llavors, eh, en fi, encara l'any 1984 hi ha una altra revolta demanant justícia, demanant llibertat, amb una dictadura, amb una dictadura fèrria d'un monarca que ho domina tot i que té l'aprovació, té el consentiment, del el suport de França pels seus interessos, d'Estats Units i d'Espanya. Hi ha una revolta i també, eh, en fi, són, són morts milers, també utilitzen napalm, utilitzen tanquetes, utilitzen aviació, en fi, com mai havia fet, mai havia fet a Espanya, ho estan fent ara el règim aquest, la UITA, el règim del Marroc. En fi, eh, és continu, Allà tenen una memòria col·lectiva d'opressió, de marginació, de manc... un poble que ha sigut sempre que ha estimat la llibertat, que ha durat durant molts anys, ha viscut segles en llibertat, en el seu tipus de llibertat, doncs eh, contínuament viuen d'aquesta manera. Ve la primavera àrab. La primavera àrab, el RIF té una ressonància enorme. Ells no diuen la primavera àrab perquè ells no són àrabs. Aleshores, ells hi diuen la revolució del 20 de febrer, en el 20 de febrer en el RIF té unes connotacions més fortes, són ocupades seus governamentals, són ocupades també bancs, són, són massacrats eh, cinc joves i cremats i, i més gent, encara avui demanen justícia per això, això ja estem amb el 2011. No serà fins al 2016 que esclatarà una gran revolta, una guspira que farà saltar tot un país que s'aixecarà s'aixecarà eh, a través d'un assassinat, un altre assassinat, d'un venedor ambulant de peix, Xicri, que serà triturat, triturat per, la, per, la, per una trituradora dintre d'un camió. Aleshores, això farà saltar saltar aquest poble humiliat, reprimit, un poble amant de la llibertat i de la justícia que sempre ha lluitat en, en dificultats i començarà un procés de manifestacions el mateix dia, es aniran estenent per tot el RIF, hi haurà assemblees per barris, per pobles, com la seva manera d'actuar, la seva manera d'entendre la democràcia, i d'aquestes, de totes aquestes assemblees per pobles, barris, democràcia, sortiran unes reclamacions, unes reclamacions demanant justícia, demanant escoles, demanant que al RIF hi hagi una universitat, demanant eh, llibertat per la seva cultura, per la seva, per la seva llengua, que puguin viure en pau, demanant carreteres, demanant tota una sèrie de coses que els, que els havien estat negat per al Mahem. El Mahem és el règim dictatorial, el Mahem és el règim aloïta, és el rei i tot el poder que al voltant d'ell que exercita en contra del seu poble. Bé, doncs van reclamar tota una sèrie de, en fi, de, de, de drets, de drets de, de carreteres, d'això de tenir més llibertats, de drets a les manifestacions que puguin expressar-se en llibertat, eh, en fi, tots els partits polítics es van posar en contra d'ell, del Marroc, perquè tots els partits polítics estan dominats estan dominats per la, per la monarquia alauita. Hi ha eleccions, hi ha un Parlament, però, per exemple, si hi ha un alcalde, hi ha, hi ha una alcaldia important, hi ha eleccions, surten regidors elegits, però el qui pren les decisions no és aquests elegits, aquests són titelles, és el governador que envia el regne del Marroc, és el governador. És a dir, que aleshores ells van demanar tota una sèrie de demandes, demandes socials, demandes econòmiques, demandes polítiques també de més llibertat, d'expressió, de poder, tot això, i els hi van ser negades. Llavors això va augmentar, van haver-hi manifestacions, van ser, les dones van tenir un paper importantíssim, es van mobilitzar dones de 70, de 60 anys, els escolars de les escoles, les dones, els homes, manifestacions de centenars de milers de persones per tot el RIP demanant justícia, la justícia va venir, estem al 2016, al 2017, va venir amb l'exèrcit i la repressió de la policia, amb milers de detinguts, de detinguts, i quan ja estaven, que estaven milers a les presons i estava decapitat tot el Girac, el Girac és el moviment popular del RIF que va sortir espontàniament des de la base d'aquestes lluites per demanar justícia i llibertat, van ser les dones, les dones que van sortir al carrer a manifestacions, van plantar-se davant de la policia, van, van lluitar dones de tot tipus, grans, joves, dones de, ames de casa, el que sigui. Va ser tot un poble, tot un poble que va, es va aixecar pacíficament protestant i demanant llibertat i justícia. Bé, això ha acabat molt malament, ha acabat que en l'actualitat, en els últims anys, un 70%, un 70% de la, de la població jove del RIF ja no hi és el RIP, ha hagut de marxar, ha hagut de marxar a Europa, ha hagut de marxar fora d'allí perquè, perquè la repressió política i la misèria econòmica no els deixa viure. Aquesta és la realitat. Encara avui en dia estan empresonats, estan empresonats, doncs, vària gent, hi ha un que és el màxim, un dels màxims representants, es diu Nasser Sistasi, eh, el seu pare, el seu ave havia sigut, havia col·laborat, havia estat amb Abdelkrim, aquest home només per demanar més llibertat, per demanar una mica de justícia pel seu poble, per demanar això ha estat condemnat a 20 anys de presó, torturats, torturat i no se li dona la llibertat, amb ell i amb d'altres companys. El RIF és una gran presó, com igual que el Marroc, però el RIF encara més, una presó que els nega la feina, la llibertat, i cada vegada són més els joves que han de fugir perquè no tenen, no tenen cap possibilitat. És un poble rebel que cada X anys s'aixeca i lluita perquè no poden, sortir, no poden sofrir la humiliació. En aquestes manifestacions s'esgrimien eh, pancartes que deien preferim morir abans de seguir humiliats i hi havia banderes amazigues, hi havia banderes de la República del Rif que van reaparèixer, va reaparèixer Abdelkrim amb fotos d'Abdelkrim, perquè pareixes un referent de lluites, un referent històric, present, dones, només de sentir el nom d'Abdelkrim ja els hi cauen les llàgrimes. Abdelkrim és més viu que mai el RIF, però és un RIF, és un RIF que s'està buidant. Per portar, he conegut a, eh, a nois que han estat tancats i torturats a la presó, després al cap de 3 o 4 anys els han deixat anar i ens han escapat, que només per portar una bandera de la República del Rif els han empresonat i els han, i els han torturat, per portar la bandera del Rif. I aquí us l'ensenyaré, perquè aquesta bandera és una bandera prohibida, és una bandera prohibida, és una bandera que va significar llibertat, seguir la llibertat del seu poble, lluitar contra els colonialistes i ara ja no, no hi ha els cronistes espanyols, ara hi ha els neocolonialistes, el règim aquest terrible que hi ha. Aquesta és la bandera del RIF, i portada aquí, me la van regalar i mira, doncs és un detall. No sé, com no hi veig, no sé si la podrà veure. Eh? Hi ha com una, un hexàgon, aquest hexàgon vol dir doncs, la, la, la llibertat, i l'hexàgon són hi ha les, les primeres sis tribus que van les que van eh, adherir-se amb del crim. Després van ser 41, aquestes eren les sis primeres que el primer, el primer mes ja es van adherir. Aquesta és la bandera que avui en dia està prohibida està prohibida al RIF. Bé, eh, l'amazic és la tercera llengua que és més parlada a Catalunya. Allà tenim molts rifenys que estan organitzats i les dones també. I eh, eh, hi ha escoles de, de Catalunya que s'ensenya el rifeny, que s'ensenya, són molts milers, i aleshores, a fora de quan s'acaba el d'això, doncs hi ha classes per ensenyar-los recuperar la seva història i una miqueta que no perdin el seu idioma, que és un idioma antiquíssim, és un idioma antiquíssim i difícil. Bé, doncs eh, he fet una síntesi molt síntesi, eh, és un poble que segueix lluitant, Ara està molt fotut, perquè ja he dit que la major part, el règim, a la UITA, ja vol, ja vol eh, que sigui això, ja vol que la gent se'n vagi, perquè vol tenir com menys gent, com menys gent allà en el, en el seu país. No? Aleshores, eh, la repressió continua terrible, hi ha periodistes empresonats, i la majoria de gent doncs, ha de venir, ha de fugir d'allà per seguir vivint amb una certa tranquil·litat ells diuen, per exemple, si diuen Aixa Rif, que vol dir visca el Rif, també poden ser empresonats. El Rif, dintre de l'estructura del regne de Marroc, no existeix. El que era el Rif l'han dividit en tres regions diferents i el Rif no existeix. És l'aniquilació d'un poble que segueix lluitant, malgrat tot, que és un poble germà, és un poble germà nostre, perquè està l'altre, encara que el desconeixem, estarà a l'altre costat a l'altre costat de la Mediterrània, no hi ha fronteres, només hi ha el mar. És un poble en el qual jo, jo estic segur que aquí al País Valencià també hi ha hagut també manifestacions que hi havia la guerra del Rif en contra de que els soldats reclutessin i també hi ha hagut una, una animació contra aquesta guerra per esclavitzar i rodir un poble, un poble que no s'ha rendit i continua lluitant, perquè els pobles no poden ser si no són lliures. I moltes gràcies. Ara podeu preguntar moltes coses i jo gustosament diré el que sàpiga, el que pugui, el que pugui dir. Sí, volia preguntar-te, a dia d'avui quina, quina religió és la majoritària en els pobles del riu? A l'hora... Eh, una qüestió, no, no he escoltat la pregunta. Preguntava per la religió. A l'hora d'avui què? Quina, quina és la religió que tens? Quina? Quina religió Quina religió? Bueno, el que els hi va quedar ells encara tenen algunes coses eh, ancestral de la seva antiga religió que no era de Déu, eh, de Déu únic, no? com els tatuatges que porten les dones, com una sèrie de però ells van ser, sí que van acceptar la religió musulmana. Aleshores, molts d'ells són musulmans, el que passa que jo, per exemple, que he tingut contacte a Barcelona amb, amb Rifenys, doncs hi ha molts d'ells que no són musulmans, que no són religiosos, que són ateus o que són agnòstics. Eh? Vull dir, però eh, molts d'ells tenen són musulmans, el que passa que són d'una manera molt més suau. Per exemple, les dones van, no porten vel, i les bones participen directament. directament. Durant la guerra del Rif, les dones van fer un gran servei d'espionatge i quan queien els homes en la batalla, primer doncs, els ajudaven a, a carregar i a donar la munició. I quan queien uns homes, eren les dones que agafaven el fusell i seguien d'això. I, eh, I sempre han tingut les dones eh, molt lliberades. Ja et dic, en aquesta última revolta del 2016, 17, 18, de fa molt poc, les dones han tingut un paper molt rellevant, han sigut capdavanteres, eh? han sigut capdavanteres, han estat amb milers de dones en manifestacions, han plantat cara als militars, el d'això, i moltes han estat detingudes, torturades també, dones de 70 anys han estat a la, al capdavant de les lluites, en explicant, ells tenen memòria, tenen una memòria col·lectiva d'operació contínua del seu poble, ara per part del, del regne aquest i dictatorial a Uita. Eh? En, aquesta última, en aquesta última revolta, eh, doncs també el rei aquest alauita, Mohamed VI, els hi va arrebatar encara hi havia unes 40.000 eh, hectàrees col·lectives, comunitàries que tenien i els hi va, se les va apropiar per ell. És a dir, que és quan, a partir de, de la independència del Marroc, quan entra, comença a entrar el capitalisme a través de, de, de el règim aloït i a través de, de França, sobretot, que és el que, és el que va colonitzar, bueno, el que manté, de fet, és el que una gran importància econòmica, etc en el Marroc, doncs eh, és quan entra ja i van destruint aquesta societat tribal, aquesta societat coordinada, tribal, horitzontal, solidària. Avui en dia encara queden moltes coses per això. Ells tenen una cosa que és el treball comú, és a dir, que encara continua entre ells, que s'ajuden entre ells. Si un, per construir per a una collita doncs tots els veïns i tots els d'allà van i l'ajuden, construir una casa. És a dir, que aquesta aport, eh, suport mutu i solidaritat encara la mantenen, perquè eren coses eh, en centrals, coses que ells sempre tenien, aquesta manera d'ajudar-se uns als altres, eh, de compartir les coses i decidir una assemblea, les coses, i, i en fi, i, i no... Això encara es manté en el seu esperit rebel, i, en els, i molts d'ells en el seu esperit solidari i de suport mutu i d'ajuda. Eh? És per això que, que bueno, han tingut molts anys, molts segles vivint en, en la seva tipus de llibertat i aleshores els hi costa molt, és aleshores per això que tenen aquesta rebel·lia intrínseca perquè és una cosa indòmita que va amb ells i avui en dia encara es manté. El que passa que allà al RIF actualment és un país ocupat, militaritzat, repressiu, ara no hi ha manifestacions possibles, no hi ha res, eh, se'ls nega la vida, se'ls nega no només la llibertat sinó la vida i la majoria d'ells han de fugir del seu país, ja sigui per repressió política, social i per poder guanyar-se la vida. Últimament em van dir que eh, una de les coses que ells es guanyaven la vida, que era pescadors, en tota la seva costa mediterrània, que sempre han pescat ja ancestralment, doncs, que el govern marroquí, el govern aluïta de, del regne del Marroc, del, els estava traient, els estava prohibint de pescar, adduint que si no tenien un permís, i el permís ells els tenien dels seus besavis, dels avis, aleshores s'estan carregant tota la pesca que ells podien, eh, que això els ajudava a viure, doncs tot això s'ho estan carregant i ara són barcos grans marroquís els que fan la pesca i tot el que era tota la pesca tradicional eh, rifenya doncs ja pràcticament no existeix, és a dir que els hi neguen fins i tot el dret a pescar, el dret a viure. És una vergonya que el, rei, el reino d'Espanya sigui tan amic del reino del Marroc i fins i tot a vegades condecori a militars marroquins que han sigut especialment han sigut molt destres en la repressió en la repressió. Eh, en fi, és una gran vergonya, com va ser, com sabeu, la vergonya del Sahara, que se'ls regalés eh, el Sahara, que té tot el dret a autodeterminació, inclús les Nacions Unides, que el senyor Pedro Sánchez els hi regalés aquest regne terrorífic, aquest regne, en fi, eh, dictatorial i repressor. Ricard. Ricard, eh, com és que si... Tens algú a la taula. Abdelkrim va, va aconseguir aquest, com aquest estatus de, més que de, sobretot de líder, però sobretot de llegenda, de símbol... Com és que se li va permetre l'exili? Tu què trobes? O saps? com van ser els pormenors, perquè m'estranya que no el penjaren boca per avall o, o que l'arrossegaren per muntanya o muntanya avall. O... Aviam, és que... Sí, té una raó, perquè ell, perquè els francesos van actuar a última hora per ajudar els espanyols, però ell, no, ell si es vés entregat a l'exèrcit espanyol el vés sentirà per, per avall, però ell es va, es va entregar amb els francesos que havien traït, que van dir que no actuarien i al final van actuar. Eh? Aleshores ell es va entregar als francesos perquè els francesos no tenien la... no els hi tocava a tot el protectorat espanyol al nord del Marroc, al Rif, no els hi tocava amb ells. Aleshores ell es va entregar, com he dit, si s'entrega a l'exèrcit espanyol el véssim matat a cap per avall. Es va entregar es va entregar amb els francesos perquè sabia que els francesos, com mínim, no el matarien, perquè ells no, havien entrat en guerra últimament però no eren els enemics o sigui, que, que havien ocupat el, el RIF, entens? Es va entregar i, bueno, i ja ho he dit abans, perquè per salvar, perquè va dir no, això s'ha d'acabar perquè aniquilaran a tot el, tot el meu poble, es va entregar perquè acabés de les bombes aquestes terribles que mataven tanta gent, acabessin de matar la guerra, i perquè futures generacions poguessin seguir la lluita, que la van seguir i la segueixen encara. Sí, però eh, ell... en, el, en el documental parlen i tot a nivell d'una pensió. Que parlen de, de què? D'una pensió. Eso es el exilio, Claro, però una pensió de qui? Del ah. govern no, no, no, una pensió li haurien donar una pensió, aviam, els francesos el van portar a l'illa de Reunió, ell s'escapa quan l'envien cap a França, ell s'escapa i se'n va al Caire, i allà al Caire el reben, i aleshores, quan és exiliat al Caire, allà sí que rep una pensió ja d'Egipte i tot això, perquè ell era considerat, és que aquest home era, és que això no havia passat mai. Ell va lluitar, és a dir, eh, ell va ser del primer que es va enfrontar als exèrcits colonials, i eh, d'una manera desigual, entens? Aleshores, va tenir el, aquesta pensió quan està al Cairo, abans no, abans estava presoner a l'illa de, a la, amb la seva família i d'això a l'illa de Reunió i allà doncs estava, estava alimentat. No? El rei eh, era tan popular que el, el rei de Marroc, quan va accedir a la independència, Mohamed V, el primer, eh, va anar-lo a veure al Caire, va anar-lo a veure a Cala per demanar-li que tornés, perquè ja era molt popular, perquè home, eh, és que ell va fer el que no han fet mai els altres, no? Aleshores, ell li va dir, li va dir que, que ell tenia un país que no era independent, el Marroc, que tenia tots els caps militars que eren, eren estrangers francesos i una economia i tot plegada. I va dir que el seu poble, el Rif, estava subjugat i això, i que ell mai podria tornar amb aquestes condicions. Hi ha una foto en la qual el rei d'aquest del Marroc està inclinat, s'inclina, s'inclina davant d'Abdelkrim, eh, del crim. Ell des del Caire va continuar, amb, ell va continuar ajudant al seu poble. A l'any 58-59, quan hi ha aquestes massacres terribles eh, que maten, ell ajuda, ell va ajudar, des del Caire va enviar material, homes i tal, i això, i per ajudar. Sempre va estar, fins que va morir, el 63, va estar sempre eh, intentant ajudar el seu poble. Ara no vaig tornar mai perquè no podia tornar amb, una, en fi, amb un país com el Marroc que no respectava llibertats ni res i que estava dominat per estrangers, l'economia i els militars i que el RIF estava fet una, estava completament expoliat i completament terrorífic, no respectat i d'això en tens. Bon, super, moltíssimes gràcies Ricard. Jo només a mode perquè no sé qui s'ha encarregat de... O sigui, no, no sé si pertany a alguna organització o qui ha decidit l'ordre de la intervenció, només per, per fer un comentari, i és que el documental es compara Abdelkrim amb Ataturk, bueno. que és un home d'estat. No, no, jo només ho dic per si us no, no. no. No, ho dic que eh, tenim uh, sí. en compte el genocidi no. armeni i el kurd, ah, no, ja poden dir el que, que vulguin. Que el comparen sí. en el documental no, en aviam. és contraproduent, potser. Sí, no, sí. Només t'ho volia dir si t'havia... No, el comparen, m'imagino que el que parla d'això ho diu en el sentit de que ell va modernitzar, ell va modernitzar, ell va, ell va aplicar el millor de, de, en fi, va, va eliminar lleis que eren de, de venjança d'uns als altres, va crear Tribunal de Justícia, va eliminar coses, va fer d'això, va reunificar el país, però des de baix cap a dalt i d'això, i en quant a això, doncs va ser un gran, eh, es va avançar la seva època, un, entens? Suposo que és en quant a això, perquè Ataturk, Turc Ataturk doncs, va modernitzar Turquia, la va europeitzar i tal. Han però és una mala comparació, entens? No es pot comparar, no té res a veure Ataturk amb, amb, amb, amb l'Abdelkrim, no té res a veure, no té res a veure. No, no, com que m'imagine que pensem igual, t'ho volia dir per si no us havíeu quedat en el detall de que se li comparava. Jo, jo a mi sí, bueno, sí, eh. que se No, no, no, no es pot comparar, no tenen res a veure. No és la, com a modernitzador i tal, però són èpoques de coses diferents, molt, molt diferents. Eh? Sí. Jo volia preguntar, eh, quan dius que les noves generacions continuen amb la lluita, les, les que hi són, les que es poden quedar allà, és, és com ha passat aquí en els nacionalismes d'esquerra i altres lluites antifeixistes eh, que s'ha renunciat a la via de les armes i s'han resignat al pacifisme o allà és diferent? Aviam, em preguntes sobre les noves generacions del RIF Sí. Què em preguntes en concret? Si, si, la, si la resistència i la lluita que porten allà inclou la lluita armada o, o és estrictament pacifista? Les, eh, la lluita armada és de, del règim aluita. Aquestes últimes manifestacions eren pacífiques totalment, centenars de milers de persones, des de nens fins a iaios de tot eh, tot un país mobilitzat demanant justícia i llibertat i demanant que s'acabés ja l'expoli, que s'acabés tot plegat. És a dir, que han sigut pacífiques totalment. Eh, la força la té el regne del Marroc, que del que rep de la Unió Europea, eh, dels milers de milions que rep de la Unió Europea, que és el que fa doncs, amb armes, en repressió, en serveis secrets, en policia, quan va passar això, aquesta revolta pacífica al, al RIF, allà van enviar milers i milers, van enviar 70.000 policies i això, a part de l'exèrcit que ja estava ocupant, està ocupant el país, ja està un país ocupat totalment per l'exèrcit. Aleshores, eh, ell, van ser, ell van ser eh, completament una lluita pacífica, no armada. Eh? La lluita armada va ser la del crim, però ara Ara, si fos armada, haurien de lluitar en contra del seu règim, de la seva dictadura, entens? I encara que tenen muntanyes i tot, eh, no ho han fet. Eh? No ho han fet. No sé si algú disposat a fer-ho, però de moment no ho han fet. Eh? Sé que hi ha alguns que s'han exiliat a Algèria, però Algèria va a país també, entens? Aleshores, no, ells estan en un lloc que es diu Hirak, Hirak vol dir moviment, és moviment popular del RIF, de, de, i tenen tota una sèrie de demandes, eh, demandes en la qual doncs, eh, la lluita armada no hi és, no hi és perquè si no serien, ja estan ja de la manera que estan, els, els, els, encara els mataria més, entens? És una lluita, és una lluita pacífica 100%. Ara que has tret el tema del Sahara, que m'ha cridat l'atenció que la bandera del RIF porta la lluna i l'estrella, igual que la bandera saharaui. Bueno, perquè són que coses... Que són sí. en compte de sis, eh, per algú. No, perquè són símbols de, de la seva història, de la lluna, eh, de l'estel, d'això, de, de la seva història, de tot plegat, eh? vull dir que no, no és, és normal que, que, que, que sigui així. Ells tenen molt bones relacions amb els saharauis i també, i també tenen molt bona relació amb amb altres, eh, amb gent del Marroc que no són rifenys, que són més aviat àrabs, també, que oposats al règim també en bona relació, eh, vull dir, i, i bueno, són, eh, i estan a la diàspora, em sembla que n'hi ha més a fora que a dintre, perquè estan per tot arreu. He dit abans que a Catalunya la seva llengua és la tercera més parlada, la parla entre 200 i 300.000 persones, és la llengua més parlada. El, la Masic, el rifeny és, de Masic és una de les de les llengües, si hi ha poques diferències entre ells de les llengües amazigues, la parlen en actualitat uns 30 milions de persones al nord d'Àfrica. On, és més, on són més parlades és al Marroc, la parla pràcticament la meitat de la població, un 40%, i després també a Algèria, que la parla també un, un 30-35%, després també a Tunísia, un 15%, un 20%, Algèria també, dir que Algèria, els Tuaregs, eh, bueno, i d'altres països, també a Egipte, també hi ha unes 30.000 persones que la parlen allà a la frontera, i també a Mauritània uns quants, bueno, estan, estan escampats i actualment estan reorganitzant-se i estan doncs, eh, reclamant doncs, llibertat, justícia, eh, la seva llengua, ells no són àrabs, ells són anteriors, i els que són musulmans tenen una manera d'entendre l'islam molt diferent. Són, no són tan fanàtics, són més eh, diferents. No? i les dones les dones, he dit abans, que sempre han jugat un paper molt més respectuós que en altres cultures i sempre han tingut, i en l'actualitat, doncs, eh, bueno, han jugat un paper molt important a l'última revolta, també a la Guerra del Rif, i són dones que encara que ja estan sota una, a vegades la rural, una civilització, o dic una cultura bastant tradicional, en els últims anys hi ha hagut una evolució molt gran eh, que van evolucionant i van, bueno, ja hi ha moltes dones rifenyes eh, d'un feminisme autèntic i molt radical adaptat al seu país. No? En la revolta aquesta del 2011, no, la, que és la coneguda coneguda per la primavera, per la primavera ara, eh, que el di que va tenir una incidència molt radical, molt forta, aleshores el, el règim del Marroc, el, de Mohamed VI, va fer unes concessions, a la, unes concessions de llibertat i tal, i en quant que la llengua masiga que parla la meitat del país no era reconeguda, la va reconèixer. Però això és mentida, perquè no s'ensenya, ho posen per exemple en, unes, en llocs, figuren a Masic i en àrab, però després no es practica gens, tu entres allà dintre i allà a Masic no pots parlar, és a dir, que és una cosa simbòlica però no real, és una cosa que ells reclamen, que la seva llengua ancestral no és doncs, que pugui ser parlada, s'han trobat moltes mares i pares que han anat a les presons on són els seus fills, a les presons del Marroc, Casablanca, Fez, etc i, i bueno, gent que no sap parlar àrab, que parla doncs, eh, que no sap parlar àrab i bueno, no, eh, no els han deixat parlar amb els seus fills han tingut dificultats eh, perquè no parlaven àrab. És terrible, vull dir que eh, continua la repressió, continua, eh, en fi, i, te, i tenen el suport del capitalisme occidental, el Marroc és una base important de bueno, França, Espanya, i Estats Units són els seus baluars, són els que li donen més suport. No? És per això que d'aquí sabem poques coses, es silencia tot el que passa al Marroc o al Rif, es silencia, arriba molt poques coses. Eh? Ha de ser ja, eh, vull dir, per les notícies normals no t'arriba res, ha de ser ja que arribi per un altre mitjà alternatiu. Eh? entender el Estado español, de, valorar o hacer el balance de por qué eh, no eh, interesa más a dar sustento a que sea un pueblo libre o un país independiente el norte de Marruecos, el RIF, eh, <coughs> a recibir siempre sabiendo que va a recibir tantos inmigrantes por la ocupación marroquí. O sea, ¿cuál es la balanza que hace el gobierno siempre, el gobierno español, en ese aspecto, sabiendo que mientras estén sometidos al, al, al Estado marroquí, van a seguir saliendo eh, del RIF más jóvenes hacia Europa. Bueno, hace... bueno no sé, la, jo no sóc diplomàtic espanyol, però, però eh, m'imagino... Sí, però jo m'imagino que ell, el govern espanyol, el que està, igual que el govern europeu, el que està més... Eh, li preocupa preocupa més és el jihadisme. És el jihadisme i és doncs, eh, que vinguin doncs, massives, eh, eh, com va passar a Melilla, va passar no fa pas massa, que va morir tanta gent allà, no? i que el Marroc utilitza aquest xantatge de dir, bueno, quan no us porteu bé, doncs, i aleshores per això els, hi van, els donen tantes concessions i tantes coses. Que vinguin cap aquí, bueno, venen cap a, venen cap a Espanya, però sobretot cap a Europa. Bueno, a Catalunya n'hi ha molts, eh? A Catalunya hi ha uf, eh, molts, però i a França i sobretot a Bèlgica, Holanda, Alemanya, van a, Suècia, no? van no només aquí, van tot, per, per tota Europa. Eh? N'hi ha més eh, d'això. Aleshores, jo crec que la prioritat és de que la frontera del sud europea frenar el, el jihadisme, no? que el, el govern del Marroc col·labori i no els deixi passar, i a més a més que no faci xantatge amb, amb immigracions massives, com entens, amenaçant d'això. Suposo que aquesta és la major preocupació que tenen. Aleshores, clar, si venen... Això és una conseqüència que no poden fer res, venen per aquesta repressió, venen cap aquí, però això ja dels anys 60 van començar. L'any 58 eh, van haver-hi mig milió d'exiliats rifenys que van haver de marxar després d'aquestes massacres tan bèsties i milers i milers empresonats que van empresonar. És a dir, que això ve de lluny ja, no ve d'ara, no? El que ara ja... Jo no sé, jo no he estat mai al RIF, però, però em sembla que allò ja deu ser... Jo he dit que un 70% de la població els últims anys jove ja no hi és, eh? perquè no poden viure ja d'una manera o altra. Aleshores no sé quanta gent, quanta gent hi quedarà ja, quan no sé, no sé. Lo dijeron porque, claro, viendo el documental y como hemos visto que al la guerra, pues se adjudicó lo que es el RIF a Marruecos. También, viniendo desde ese entonces, yo pregunto por, por motivos económicos, políticos, por el que se entregó el RIF a Marruecos. O sea, mm, en vez de ser un Estado, a, a España no le interesaba mejor tener un país vecino republicano, independiente, ateo, y no ser musulmán, <laughs> religioso, eh, dictadura, no sé, eh, hago esa balanza y no entiendo sí, por qué en ese momento se interesaba más de que sea un, un, un, país adjudicado a una dictadura en vez de un país libre en democracia. Mm, bueno, mm, sí, sí, però és que, que els interessos no són aquests, els d'Espanya no són aquests. Es va entregar perquè això ja és per tractats internacionals, perquè en el, en el Tractat de Jazires del 1906 es va dividir el que era el regne del Marroc, bueno, el sultan, però el que passa que aquest sultan tenia poca... Eh, en fi, no dominava tot el territori. Aleshores suposo que els interessava més aquestes potències que no eren democràtiques i no eren tan atees i tan d'esquerra, sinó que eren tot el contrari, els interessava doncs que un regne, una, un rei aloïta dictador i no sé què, doncs que tingués també les costes del RIF, que tingués que són estratègicament importants, i aleshores així podrien controlar-lo millor, com fa França, Espanya menys i, i Estats Units, entens? Els interessava més això, que fos, que fos eh, el protectorat espanyol i l'altre, doncs que passés el regne tot, que fos un mateix, no, no arriscar-se. Eh? Els interessos colonials i imperialistes continuen sempre, encara que hi hagi països independents o estats independents, sempre continuen actuant. Ah, porque resulta curioso porque el líder del 2017 del que habló él antes, que es Nasser Zuzak, que es el que, digamos, que es el más conocido en ese momento, Eh, fue detenido y está encarcelado a 20 años. Eh, la táctica que utiliza el régimen marroquí al final, eh, lo que utilizan en las dictaduras es la religión. Y al final, ¿dónde se le hizo la trampa al final? Porque fue un movimiento pacífico totalmente. Entonces, la trampa que se le hizo a este hombre fue en una mezquita. Entonces, es un sitio sagrado, el líder entró, cuando entró a bueno, a rezar, los pues gobiernos lo que hacen, eh, porque sabemos perfectamente que en Marruecos al final lo que hacen, desde, eh, lo sabe Ricardo, de que a las mezquitas se les manda el comunicador lo que tienen que hacer desde el centro, o sea, de la política del régimen marroquí. Entonces son discursos eh, no religiosos, sino políticos. Entonces lo que se le hizo a este hombre fue, cuando vio lo que estaban diciendo, lo que estaba diciendo que era el, que estaba en ese momento en la, en hablando sobre lo que es eh, el movimiento, estaba diciendo mentiras que no era pacífico y tal, y salió él diciendo de que era un movimiento totalmente pacífico, que no era el sitio adecuado para hablar de ello a la gente, entonces fue detenido en esa, digamos, en esa especie de trampa religiosa, digamos, y condenado a 20 años, porque no encontraban ningún motivo como para encarcelarlo, porque fue un movimiento totalmente pacífico, entonces buscaban siempre, en este, cuando hablamos de dictaduras y que utilizan la religión a conveniencia, por eso lo de eh, cuando se habla de yihadistas y tal, porque es que al final el régimen marroquí es el que utiliza el yihadismo a su conveniencia, utiliza la religión a conveniencia cuando le da la gana, entonces han utilizado a este señor de, de, de, en ese ambiente de, de, de religioso para condenarlo a 20 años. Aviam, uh, les mesquites, això va ser la mesquita de los Emes, totes les mesquites estan controlades pel rei del Marroc i fan discursos en contra, eh, a favor sempre del, del règim. Aleshores, Nasser Sistasi, és veritat que va anar aquí en aquesta mesquita, i li va dir que tot allò que, que era, era mentida, però no el, van, no el van agafar aquí a la mesquita, ell va continuar, el van agafar mesos més tard. Ell està condemnat eh, per desordres públics i per anar en contra de la seguretat de l'Estat. Eh? Aleshores, sí, això de la mesquita va ser fort perquè ell es va emprenyar molt perquè la mesquita estaven dient una sèrie de mentides i anar en contra d'aquest moviment popular que hi havia tan arrelat i d'això, i ell va anar allà i va entrar a la mesquita i va parlar i va dir tot això que dius és mentida i tal, no sé què, tal, i això va ser va ser una cosa que no li perdonen, però no el van detenir a la mesquita, el van detenir mesos més tard. Ell va continuar amb manifestacions, van, va continuar actuant. Eh? Tot està controlat allà, les mesquites, els partits polítics, els, tot està controlat. Vull dir, no hi ha ningú que se salvi. I clar, aquest moviment popular del RIF, que anava en contra dels partits, perquè tots els partits són controlats pel règim i són titelles del règim, doncs clar, no podien acceptar. Posava en qüestió l'autoritat mateixa d'aquest, de, del, del, del rei, i és clar, el, el rei ja té molta importància perquè el rei eh, ell es considera que és descendent del profeta Mahoma, una bola com una casa, no? Però bueno, eh, ell és descendent del profeta Mahoma, aleshores, hòstia, tio, no, aquells que són religiosos, que és la majoria, es creuen que aquell home tot el que faci, amén, perquè ell és descendent, és amén, tot el que faci no se'l pot tocar. O sigui, té tot el poder, el poder polític, econòmic, religiós, tot ho encarna aquest home, no? Si tu t'ho creus, hòstia, has d'anar al tanto perquè eh, aquest és, el, és com si fos Déu, no? Una cosa, que a dia d'avui es, es, es, es dona a Massic en les escoles? Com? Eh, en les escoles eh, s'ensenya Massic? En algunes escoles, fa uns anys, en les dues escoles que a Catalunya, és que a Catalunya hi ha, hi ha eh, comunitats rifenyes eh, a Mataró, a Ripoll, a Vic, a Manresa, a, a Reus, a, a Manlleu, a molts llocs, eh, a Berga, a, jo què sé, a, a Sal, al poble de Sal, allà tenen tenen bars i tenen també restaurants propis i tot. Eh? Aleshores, el que s'ha aconseguit és que en algunes escoles en què hi ha nens que són eh, amassis, que són rifenys, les seves famílies, que dedicar algunes hores a la setmana a explicar-los, a ensenyar-los la seva llengua i també eh, del seu país, la seva cultura. Això es fa no totes les escoles, algunes escoles que es pot fer. Eh? Hi ha també un diccionari de català masic, a masic català, hi ha, bueno, hi ha també a Catalunya una coordinació de, de dones amazics, de col·lectius amazigues de dones, i bueno, hi ha una literatura amaziga també a Catalunya, a Rifenya, hi ha també una literatura. Conec una dona que ha publicat contes, ha publicat, eh, eh, en fi, novel·les, eh, llibres d'això, i en fi, és... Eh, en fi. el Marroc és dona. Sí, se más así, en esos cambios, Sí, eh, últimamente sí, pero en los niveles más eh, primaria o algo así, pero no mucho, eh, son horas y, no se aprende mucho, es como que os vamos a dar algo, ¿no? Pero no, ni se aprende ni, nada, desde hace poco, desde los últimos 15 años o algo así, encara que siga només a nivell lingüístic, podríem fer algun paral·lelisme entre la situació del ritme i la de si, que així no hi ha cap rebel·lia de res, no? Però, però la llengua sí que està oprimida, no? Eh? I ara serà la cosa que fa cap avall, no? No, no sé. La situació del RIF jo la compararia millor en el franquisme. En el franquisme. Eh? Ells estan en el franquisme que no hi ha llibertat d'expressió. En el franquisme tu portaves una bandera quatribarrada i te la fotien, i, i bueno, era prohibit, aquesta bandera està prohibida, és prohibida manifestar-se, és prohibida parlar, Els, hi ha periodistes a la presó, és una dictadura, jo la compararia a la dictadura espanyola de Franco, tal com està ara ja la cosa, és aquesta la comparació més, eh, en fi, que s'acosta més. Mira, no, no, referente, eh, referida a la llengua, porque digamos que como sí, ha hablado que son... Yo sé que la situación no es... No, más que otra cosa vemos porque es un sistema montañoso, eh, son aldeas, bueno ahora ya porque... Eh, Esta chica es, muy es ¿eh? No sé si es saltante. ¿eh? Y, y entonces lo que pasa es que, claro, nuestros abuelos y madres y padres, pues digamos, de eh, generación es ahora que la juventud pues ya ya tiene más acceso un poquito a la mental y demás pero realmente ellos tenían muchas dificultades. Simplemente para ir a hacer el DNI o lo que sea, es que aparte de que no sabían leer, eh, no, entendían el idioma el árabe. <laughs> o sea, quiere decir que es un idioma completamente, diferente. O sea, era una universidad total y de hacer cualquier documento o lo que sea, porque un tema de idioma, no saberlo, ni hablarlo, ni escribirlo. Entonces, ahora sí, las nuevas generaciones un poco, árabe y tal, y por lo menos bien, y hago estudios y va afuera y tal, no sé qué. Pero realmente la gente, nuestros abuelos y tal, pues no, esa es la dificultad añadida de que no saben escribir su idioma, no saben eh, hacer cualquier tipo de documentación porque no saben el idioma nacional, porque es el árabe, y tampoco hablarlo. Entonces, gente que viene pues, de, de las aldeas o de los pueblos o lo que sea, la ciudad, pues Sí, m'imagino que, que el que s'ha comentat en Gonçal és un poc la situació que tenim ara en, en el govern valencià, que no sé si és de part pressupostària, en què és un pas enrere, no? perquè si no hi ha inversió econòmica, per exemple, en els llibres en València o en català, en les biblioteques, si s'està tallant tota la, la, doncs, la inversió en la pròpia llengua, doncs acabem utilitzant eh, doncs això, la llengua que a l'Estat és el castellà i el valencià quedarà que per molt que la gent sàpiga escriure perquè apareix la com a natural a l'escola, serà una llengua de urna La mirarem en la urna i la mirarem i no la utilitzarem perquè és, és un pas entre del que hi ha ara. No? Vull dir que sí que és una situació, diguem, temporal diferent en el que és el transcurs de, lo, de la substitució lingüística. sí, sí. Total, que, que tant de vos es recuperar recuperar. <laughs> Pero sí que es cierto, pues a lo que se refiere que nosotros estamos en la dictadura. Sí, en, en esta época de que el té de ¿no? Pero ahorita sí, sí. ja mucho. Bueno, pero los... No, no es comparable, es comparable porque las provisiones, les lleis, no... Pero es simplemente por llevar esa bandera, es que acaba siendo... Quiero decir, esa bandera no, la puede llevar los personajes por ahí, la llevamos nosotros aquí en Europa o fuera de tal. Y así he tenido problemas, he tenido alguna historia, por ejemplo, yo una samarreta en la bandera. Mucha gente que. Y... Ricardo conoce muchísima gente de, de que. han salido de en ese movimiento del 2017 que están aquí en Europa, que siguen en la lucha a nivel pues eh, por YouTube o por las redes, bueno, las redes sociales y tal, no sé qué, que se exponen con su cara y hablar detrás de una ropa y tal, ellos no pueden ir a Maputo totalmente. O sea, hasta todavía no. O sea, tú vas, pueden ir, lo que no pueden hacer es estar. Tú entras justo y te lío. A través de internet igual te plantean cosas, También, ¿no? Depende. Ah, són funcionaris, sí. <laughs> Exacto. Una persona com ja tindrem un de tiratge i en les redes, un accident o... Sí, no? Esas cosas pasan. Sí, sí, Totalmente. Y que Marroquín no es latín tampoco pensar en Marroquín no un sitio y el Sáhara, ¿no? Si tres. es que, o sea, la estrategia que té el de boicot a todo lo que es una reacción al, al es totalitarisme castigo, pero a, a qualsevol, no no están a no? Totalmente. ¿no? A lo que es el Sahara, que ahora también, pues lo que han dicho antes, el gobierno pues <laughs> están ahí también adjudicando también por su parte. Lo que pasa es que el tema del Sahara ha tenido más apoyo que el RIF en ese aspecto. ha sido más visible, eh, visible y tal. respecto a lo que pasa, que fíjate con todo lo que hemos visto y que todo lo que ha pasado en el RIF, ha sido <laughs> una tras otra, sin tener armamento, sin tener eh, o sea, la resistencia que han tenido por parte de Francia, por parte de España, por parte de, de, Marruecos, o sea, por todas partes al final, eh, eh, en ese entorno estando en medio con la resistencia que aún siguen y es cierto de que, de que lo que hemos dicho que al final, mira, hace tres días falleció mi tía, por cáncer. Mi madre también ha tenido cáncer desde el 2008. Quiere decir que es un país que, de lo que hemos hablado, de, las bombas, que es, real y, mucha gente fallece por, eh, por las bombas aquellas que tenían porque realmente es que es una generación eh, tras generación que va cayendo pero por aquel, aquello que se tiró químicos. Pero la bomba No, se prohibieron no. peleas. Se tiraron, es, eh, se tiraron armas químicas. Sí, pero, no se han quitado. Sí, sí, entonces després ha comentat Ricard que es prohibiren no? des d'organismes... No, però això va ser l'ambient. Sí, però... sí, però això té conseqüències en l'actualitat, amb el càncer de molta gent i amb deformacions, encara avui en dia. En ese momento o sea, se quedaban ciegos, eh, o sea, ellos tomaban agua porque ellos eran inconscientes, o sea, no sabían lo que tenían, solo lo que se les estaba tirando, entonces ellos bebían agua y estaba contaminada y morían, quiero decir, y eso al final generación tras generación, pues eh, genéticamente, pues eso va pasando. Y es real porque, además no solo eso, sino que mucha, mucha gente en el RIF va cayendo por esta eh, enfermedad. Y no solo eso, sino sabiéndolo, eh, no hay eh, por qué salen la juventud a reclamar por tener por lo menos hospitales oncológicos donde sus familiares puedan tener acceso a ese tipo de, de, no, porque sabemos perfectamente de que eh, sufrimos. Entonces, ¿qué, ¿qué, pasa con ese tipo de, personas cuando en el les pasa que se les detecta o no se les detecta. Por ejemplo, a mi tía ha estado yendo de un sitio a otro, ah, llevaba años y hasta hace dos meses la Quiero pasar ibas los amoritos O sea, quiero decir, aparte de que la sanidad marroquí es pésima, porque hasta el rey tiene que ir a Francia a, a, a todo, quiero decir, no solo eso, sino que en el RIF no hay hospitales que simplemente para hacerte eh, una resonancia o lo que sea, cualquiera, tienes que ir a Rabat, a Casablanca, a Tánger, a, la ciudad, a las grandes ciudades. Quiero decir, y eso es un costo de dinero, la gente es muy pobre y al final acaban de un sitio a otro gastándose un millón de, o sea, muchísimo dinero, al final acaban muertos. Quiero decir, es, es una cosa que parece esa historia que es que no nada, pero eh, ah, tiene sus consecuencias en la juventud, en la gente, en las madres, o sea, quiero decir, y hay mucha mucha gente mayor que haya salido, por ejemplo, un señor mayor eh, hablando de su historia, de vivió esas guerras, ¿vale? Y hay muchos, pero no solamente por el Estado español, sino por el régimen eh, marroquí, quiero decir que por las dos partes hemos recibido, por ejemplo, por Hassan II, es un de grande Sí, sí, que ha venido al RIF y ha matado a un montón de mujeres embarazadas, o sea, las violaron, mataban niños, quiero decir, eh, en el 84 también, que yo no soy del 84, quiero decir que siempre ha habido ahí... Eh, por parte de muchas partes, o sea, por Francia, y al final esas bombas químicas que al final fueron fabricadas en Alemania, aunque eh, compradas por España con, también con la ayuda de, Francia, pero eh, al final es un conjunto, De lo que estamos hablando. Todos participan un poquito en que eso mm. suceda, ¿no? Y al final la repercusión cuando vemos de que la gente emigra, sale, es que todo tiene su, su, origen. Tiene su origen de por qué emigran, ¿no? Y, y, tiene sus consecuencias este tipo de inmigración que vemos ahora que sale, no es porque quieran, sino porque es que tienen eh, por todas partes, ¿vale? que sus eh, su familias se mueven, no hay trabajo, le quitan eh, su cultura, su lengua. es un poco todo un conjunto, por eso ese tipo de inmigración cada vez más masiva hacia Europa. Por ser una persona que está a en casa. se si a casa es porque algo pasa. Totalmente. Sí, eh, es curioso que la, la geográfica geográfica del RIF y la península ibérica y toda la, la, gran cantidad de, gente que, lo heu vingut sí el RIF no existeix en els mitjans de comunicación espanyols, estatals, ni en la opinión pública no existe Se Se del Sáhara que es una cosa eh, minoritaria, en conciencia, pero el Rif, no és tot marró, i tots moros, i hablan no sé qué y hasta. està. La ciencia de noticias no, Pero no, no, però no hi ha, no hay en Sí, bueno, algún eh, en la televisió española han fet algun documental sobre el del crim figura histórica. Pero la situación actual o, la evolución de la situación histórica de Perú no, no, no la no, no aborda el periodismo, ni, ni ¿no ves? Totalmente, y yo ya sí lo he vivido, ya así lo he sentido, que que es real. Y yo creo que el tema Sahara, porque es que al final es un poco también política, un poco también interés económico y por eso siempre ha tenido ese apoyo. Yo por eso siempre he tenido el amigo, porque se lo ha dicho antes políticamente, ¿por qué no interesa de que Enrique sea libre, democrático, ateo? Es que a mí eso es lo que yo no entiendo, porque ¿por qué les interesa de que salga inmigración, de que vengan juventud de Europa? ¿No es más apoyar a que sea un, país independiente, con su propia autonomía, eh, desvinculado de la religión? Porque realmente cuando ha preguntado yo por qué se lo he dicho antes de la religión, porque nosotros al final, vuestras a a eh, antiguamente o recientemente creemos lo que es la naturaleza, lo místico, eh, las mujeres llevaban tatuajes cuando llegaron los árabes con el islam y tal, las mujeres no pueden llevar tatuajes, al final siempre los orígenes nuestros es más bien en la naturaleza, al final llega Polonia <laughs> de los árabes con la religión, islamización y adoctrinamiento y todo, pues se van quitando un poco todas las libertades que tenían las mujeres porque al final eh, las mujeres antiguas eh, que, más se conocen más berberes que como eh, ha habido reinas, eran reinas, que luchaban por, en el norte de Marruecos, quiero eran líderes, eh, la mujer amadí, el berber, tenía poder, quiero decir, no es lo que actualmente se ha hecho por la religión que la tienen más sometida, aunque hay resistencia siempre de la mujer libre que aún sigue por lo que él ha dicho, pero hay muchas mujeres, ah, pues el adoctrinamiento en los colegios, en las familias se hace mucho y cada vez pues eh, lo que han hecho estos últimos años es islamizar lo que es el, el, el Exacto, totalmente. Pero aún hay resistencia y, cada vez más por lo que, por lo que dijo antes Ricardo. Em, de el yihadismo. Yo es que el yihadismo al final es que el régimen es el que utiliza el yihadismo, el cuando le conviene, a forma de chantaje, a forma de adoctrinar, a forma de cualquier modo. Hasta de control social. Hasta de control social. <laughs> quiere decir, al final es el mismo régimen es el que utiliza todas estas papeletas porque el régimen es el, el, enemigo número uno de, de, de para mí. Hay quien piensa que el rey de Marruecos tiene información bastante peligrosa sobre el gobierno español que no puede salir a la luz y por eso se cumple tanto con el tema del Rif como con el Sáhara porque lo más así como que Yo, Yo mi oposición, yo creo que hace más intereses económicos. Sí, son <laughs> económicos, que es, es información que implica muchos intereses pues, económicos los intereses económicos no interesa que hayan pueblos libres ni... Por eso digo que yo creo que siempre hay que financiar más los intereses económicos. Los políticos también, porque su mayor aliado es Estados Unidos. Hacen, o sea, tienen historias militares con, con, los judíos, con el aire. No, hablando de los judíos, al final cuando hablan de la religión, es que al final en RIF también eh, han pasado pues, la religión cristiana, la religión judía, así es que hemos tenido un poco <laughs> los fenicios <laughs> por toda, esa época, ¿no? Hemos tenido un poco un, una, un conjunto de, religiones, pero nuestra base pues era esa, ¿no? y nuestro dios en, aquel momento se llamaba Akush, y el, el dios de la religión islámica es Alá. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, al final los orígenes de unos y otros, eh, la raza de unos y otros, no tiene nada que ver. Y, lo que se ha intentado hacer es, como has dicho, de que eh, el mundo eh, no nos o sea, el RIF que no sea visible, que seamos todos lo que es Marruecos, árabes <laughs> y, con la religión musulmana, y no es real. Y como él ha dicho, cada vez hay más gente se está dando cuenta y eh, está fuera de, del RIF y eh, evidentemente pues, sus estudios, tienen más información y son agnósticos, ateos y, y quiero decir que están volviendo un poco a sus orígenes eh, y se están dando cuenta del adoctrinamiento que está llevando a cabo lo que es el Sí, ah, sí. A mí me llamó la atención, esto es un comentario aparte, ¿eh? estuve haciendo una travesía andando un, par dos tres días en el de marihuana que hay. Sí. Es como... Ese es esta amor de tu amor Tanger, por esa parte pero kilómetros y kilómetros que, que yo me coloqué solo de olerlo y, nos y de hecho nos perdimos. O sea, porque pero, fíjate que hablando de eso, a ti te, se te hace curioso, pero muchos de... porque al final son plantaciones de grandes hectáreas. No es, una cosa de poca gente. Pero eh, el narcotráfico de que se está haciendo hacia Europa tiene que ver también el régimen marroquí detrás. Y es una forma de, de ingreso de dinero ilegal, quiero decir, y eso está también detrás del de, de, de, régimen. Estaba claro, yo me acuerdo que recibieron agua bueno, Pero porque es una zona por donde está la plantación que es idónea para ella, porque es, montañosa, es de vegeta, o sea, con vegetación, eh, o sea, la temperatura y tal, es un, eh, eh, quiero decir que es idónea para ese tipo de plantación. Y todo lo que es el narcotráfico que está dirigiendo hacia Europa de, Marruecos, no estamos hablando de las personas ah, que utilizan, de las grandes mafias que hay detrás, que están detrás de ellas, otras que obtienen mucho de, de, dinero de, por pues, ese tipo de, de plataformas. típico, el además de pagar una mierda. ¿Son legales esos cultivos? A ver, <laughs> legales, si están ahí es porque el régimen marroquí pues lo controla todo. eh, militarmente, militarmente, yo cuando he ido de vacaciones al RIF, o sea, los últimos años, que es que a mí cada vez no, no me gusta ir, o sea, me cuesta más, o sea, no desde antes del coronavirus y no, no, ahora mismo no me apetece <laughs> ir, sinceramente. No por otra cosa, pero es que vas de, a un kilómetro ya tienes el ejército. Eh, el RIF está totalmente militarizado en todas partes, controlado por todas partes. No se pueden hacer reuniones, eh, <laughs> o sea, ellos ven a una reunión de X personas y los distribuyen, no les interesa, o sea, quiere decir, los tienen todo controlado sea, no es lo mismo lo que es el sur, lo que es el Rif de Marruecos. Ellos saben perfectamente de que el RIF es un, como eh, ha dicho Ricardo, que al final siempre tenemos ese instinto, porque el nombre amal significa hombre libre, y siempre tendemos a esa libertad. O sea, es una cosa que nos nace a la, libertad, ¿no? Entonces siempre ellos están alerta, está todo militarizado de que no se produzca ningún tipo de reunión, ni que totalmente controlado. O sea, no sé, está todo, todo, todo, controlado por los militares. Una pregunta. Ay, perdón. he ahora y no, no, he visto el documental, lo siento. Pero el documental lo ha he hecho Ricardo, ¿eh? que yo aquí no. Ah, vale. <laughs> bueno. La rifeña soy yo. como me acabo de escuchar, lo último que Vale, vale, vale. digamos como eh, en parte como... Sí, te vas de llegar. Me'n vaig, moltíssimes gràcies. Vale. Ana, ah, no? No, yo soy Pola. Ah, no, no ens coneixem, pero volví a agradecerte la, la locuencia. Ah, vale, vale, gracias, gracias. Entre Melilla y Ceuta, digamos. Tienes, tienes, ¿qué pasa? Sí. el norte de pues me, me, igual? ¿Eh? vols més aigua? Que no, ja està bé, ja, no, ja m'he begut tot el got, ja està bé. Ah, eh, lengua, origen, sí, algo así como el País Vasco. Toda la selección. Sí. bueno, es el, el tema de, la falta de libertad de pensar sobre cuál se puede cumplir que hubiera ser i lliure de estar. La revista igual, quan Pero Però la religión ens porta molt en Sí, sí, sí. sí. <laughs> Dime. Uy, ya Está viendo la disolución general, quería dar las gracias a Ricardo de parte de la muestra, que no lo he dicho al principio. Gracias a ti también por venir, por cierto. Que el trabajo de Ricardo está muy bien, pero escuchar a alguien de aquí es... A quien quiera hacer trabajo Ricard Ricardo, que le tengo que dar las gracias por venir. que a contarnos el discurso.